بسم الله الرحمن الرحيم ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر دل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم من يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم محاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أم أمنتم من يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا تبيا صدق الله العلي العظيم सूरत बनी साहिल पढ़ूं पिया हींअर पहुतासीं आयत नंबर पंजहठ ऐं छह पढ़ीसूं पर हाणे वरी छहठि आयत जेका असां ॿीहथा पढ़ूं त रब कुमल लधी यूज़ी लखुमल फुल्क उहो तव्हांजो रब आहे जेको तव्हांजे लाइ तव्हांजी ॿीड़ी खे हलाए थो फिर ॿार ॿार मज पाणीअ मज समुंड में या दरिया में ॿ ॿेड़ी हलाए थो रब पाक तव्हांजो तव्हांजी ॿेड़ी तब त हू मिन फज़ली त जीअं तव्हां फज़ल पंहिंजो ॻोल्हियो न हू कान बिखुम रहीम अलाह ताला तव्हां ते रहम करण वारो आहे वेदा मस्तु ख़ुमो दुरु ऐं जॾहिं बहार में समुंड में दरिया में जिते बि तव्हांखे जॾहिं तकलीफ़ पहुचे जॾहिं वाह अणाग अणांगो थो लॻे ऐं तू ॿेड़ो जेको आहे ॿुॾण थो लॻे त पोइ वेदा मस्तकम दुर फिल दल मन आहे त सभई पोइ ॿिया जेके आहिनि विसर था वञनि पोइ हुन वक़्तु अलाह यादि अचो वञे पोइ जेके ॿिया भॻवान जेके ठाहियो ॿिया जेके खुदाऊं था ठाहियो त हुनजो लात मना उज़ा ऐं ॿियनि ॼणनि अलाऊं कोन थो वठां माना कावड़ कनि मूं ते पोइ उहे सभई हितां खां विसरियो वञनि रब पाक या अलाह मदद कजांइ या अलाह मदद कजांइ पोइ इहा ॻाल्हि हिते कई अथसि पोइ इहा ॻाल्हि साॻी जेका आहे छा वरी हज़रत सूरत यूनिस में यूनिस अल इस्लाम सूरत में ॿावीह नंबर आयत ऐं टेवीह नंबर आयत सूरत यूनिस में फरमायो अलाह ताला फरमायो त हो इहो सही रो कुमिल बरवल बरो तव्हांखे सैर थो कराए जेको घुमाए थो फिराए बर बहर में हथा कुन तुमफिल फुल्के पोइ जॾहिं तव्हां हूंदा आहियो ॿिए मंझि पोइ जर बिमी तजीबतिन पोइ ॿेड़ियूं तव्हांजूं हलंदियूं आहिनि उहे खणी हलंदियूं आहिनि तव्हांखे त रीहन तई सुर सुठी हवा पई लॻंदी आहे सणाई हवा लॻंदी आहे सुठी पोइ उहा फरे हू बि हा पोइ तव्हां पंहिंजो ख़ुशि हूंदा आहियो हुन में अकड़ भाउ आहियो वाह वाह वाह पोइ टींग टिपाए था ॾींदा आहियो वरी कुॾंदा टिपंदा वरी वाह वाह वाह जो मौसम लॻी पियो आहे सुठी सोणी लॻी पई आहे वाह वाह वाह वाह लॻी पई हूंदी आहे तव्हांजी फरे हू बि आहे जात हारी आसफ पोइ ओचितो हिकिड़ी ख़राबु हणाई जेका हवा लॻी वेंदी आहे हुनजो तूफ़ान अची वेंदो आहे रीहुनि आसिफ़ुनि जा मौज मिन खुलियल मकान पोइ हर मकान हर हिते चेनी तरफ़ खां जेको आहे ख़राबु हवा लॻनि पंहिंजो मौज अचनि मौजूं अचणु लॻंदियूं आहिनि जा मौज मिन खुलियल मकान उहो रन वन हम ही त बिहमि पोइ तव्हां सम्झायो त हाणे हुन पकड़िया साॻियो लफ़्ज़ जेको पाण पढ़ियोसीं साल में घेरो कयो अला ताईं त उहो तव्हां चयो हाणे त घेरे में अची विया आहियूं हाणे फाथासूं हाणे मौजूं जेके आहिनि वखोड़े पयूं आहिनि चइनी पासनि खां पोइ इहो त बिल्कुलु की सीन हिकिड़ी अजब जहिड़ी आहे रीहन आसमान जाम मौज ॿिनि कुले मकाननि मकान ज़नू ऐं तई सम्झो था ईअं उन वक़्तु उहे सम्झनि था त भेम त उन्हनि जो अहातो थियो वियो आहे घेरे में अची विया आहिनि उन वक़्तु जेको आहे सो या अलाह ताला खे सॾ था कनि पंहिंजो इख़लास सां पंहिंजे नमूने सां पंहिंजे सचे दीन जे हिसाब सां हुनखे अलाह ताला खे सॾींदासीं या अलाह वाल वारो कजां लात मनात सभु भॼी विया <clears throat> तुंहिंजो ॿिया जेके ख़ुदा ठाहियासीं से भॼी विया हलिया त अबु अलाहल दीन जय तना मिन हाज़ी लखूं हुननि न मिल शौक़नि पोइ चवंदो वाइदो बि कनि था हुनखे चवंदा या अला जी हितां बचाई त बसि पोइ आऊं बसि सॼो वक़्तु जेको आहे तुंहिंजी इबादत कंदुसि तुंहिंजी इबादत खां सवाइ ॿियो को कमु ई कोन कंदुसि त बसि इहो ई कंदुसि फलमान पोइ चवंदा आहिनि असीं निजात ॾियूं था हुननि खे पोइ हाणे था बीहारियूं ॿार बर ते पहुचनि था पोइ असांजी ॻाल्हि विसरी थी वञनि अलाई त अलाह जी इबादत खां वरी उहो साॻियो मुड़ी था वञनि हलिया मोटी था वञनि हलिया हाणे हीअ सूरत यूनिस में जेका सीन पेश कई आहे हिकिड़ो ॿ दफ़ा मुंहिंजो ख़्यालु आहे हर अहिड़े क़िस्म जी सीन अचे थी पर सूरत पंहिंजो यूनिस अल इस्लाम जो किताबु आहे बाइबिल में पंहिंजो उन उन मज़ बि अहिड़े क़िस्म जो तूफ़ान थो अचे पोइ त नूह हज़रत यूनिस अल इस्लाम जेको आहे भॼी अलाह खां ऐं वञ वञे थो ॿेड़ी थी चढ़े जितां वञा थो हलियो या त कावड़ जी अलाह साईं खां पंहिंजो पोइ वञे थो वञी ॿेड़ी में थो चढ़े पोइ ॿेड़ीअ ते तूफ़ान थो अची वञे पोइ हू चवंदा हुआ यार कोई त को माण्हू भॼी आयो आहे पंहिंजो गुलाम जेको आहे सो पंहिंजे मालिक खां भॼी आयो आहे हाणे उहो कहिड़ो आहे वारो कयो कुणा कढो कुणा कढो त पोइ <laughs> कुणा निकिरे थो हज़रत यूनिस अलाम जो कुणो निकिरे पोइ वरी वरी ॿीहर कनि चई हीअ त भले सुठो माण्हू भलो माण्हू थो ॾिसण में अचे ऐं हिन जी ॻाल्हि कीअं वरी वरी कढनि कोना चओ वरी नालो यूनिस अली जो पोइ यूनिस यूनिसल चयो बराबरि आऊं पंहिंजे ऐं पंहिंजे मालिक खां भॻी भॼी निकितो आहियां ऐं हाणे मूंखे ताईं उछलायो हिन में त चवां तव्हांजो तूफ़ान जेको आहे बीह रहंदो पोइ इहा ॻाल्हि ॼण हुन मूंखे हुई पोइ हुननि त चयो तूं त सुठो माण्हू त ॾिसी ॾिसण में अची असांखे तोखे असीं कीअं उछलींदासीं चई न मूंखे उछलियो हाणे मुंहिंजो उहो हुकुम आहे बसि अहिड़ो आहे पोइ उछलियाऊं पोइ इहो किताब में नंढो किताब लो आहे पंहिंजे बाइबिल मंझि हज़रत यूनिस अलाम जो बि इहा ॻाल्हि आहे पर असांजे रिवायतुनि में बि इहा ॻाल्हि आहे त पंहिंजो पहुतो पोइ असांजो न आहे न आहे ऐं शहरु ॾिसी आयो आहियां अहमदुल्ला ऐं संदसि क़बर बि ॾिसी आयो आहियां ऐं पंहिंजो आऊं हुते रहंदुसि हुते मस्जिद में आऊं वेंदो हुयुसि नमाज़ पढ़णु हुनजे जुमे जी निमाज़ पंहिंजो पढ़णु वेंदो हुउसि पोइ हुते रस्ते मां मस्जिद जे भरिसां हिकिड़ो वेंदो हुओ पंहिंजो निमाज़ पंहिंजो क़ुर शिफ़ पढ़ंदो हुओ हिकिड़ो अंधो हो वीचारो पोड़ो माण्हू क़ुर शिफ़ो पढ़ंदो तमामु सुहिणो सूरत यूस पढ़ियईं पिया लंघियुसि मां मूंखे अञा ताईं यादि आहे त उहा पढ़ियईं थी ऐं तमामु सुहिणे नमूने सां वरी अंदरि वञ मस्जिद में त उहे पढ़ंदा हुआ अहिड़ो सुहिणी अहिड़ी क़ुर शिव पढ़ंदा हुआ पोइ पर पोइ इहे वीचारा मस्जिदनि में क़ुर शिव पढ़ंदा आहिनि पंहिंजे निमाज़ खां अॻु में त तमामु सुहिणो करे पोइ उन जा कारी हूंदा आहिनि उहे वेंदा आहिनि मस्जिदनि में तमामु सुठो सभिनी मस्जिदनि में नबी जर्जीस जी मस्जिद आहे हुते मुस्लिम पंहिंजे नबी शीत जी मस्जिद आहे हुते ऐं विस ॿियनि बि मस्जिदनि में जुमे जे निमाज़नि ते असां वियासीं पोइ हुते तमामु सुहिणे नमूने सां क़रान पढ़ंदो आहे बलो भलो सोणो क़ुर रोज़ जो बसि दिलि खे राहत ॾिए जहिड़े क़िस्म जी पोइ हाणे मोटूं था हिते हीअ ॻाल्हि जेकी भई बस दुरफिल बहारे हेॾी सूरत बनी साइज़ में अहिड़े क़िस्म जी साॻी इहा आयत आई त जॾहिं तकलीफ़ थी पहुचे हुननि खे ॿार में दल मन त वाखान इंसानु कफ़ूर आहे अलाह फल तल अलाह इंसानु जेको आहे सो कुफु करणु मतिलबु त कुफ़ाने नमत थो करे हिन माना में मतिलबु अलाह ताला जी जो नमत आई अलाह ताला बचायो थो के हाणे तूं शुक्रु कर जॾहिं माण्हू सफ़र तां मोटे त बरकातूं नफ़िल पढ़े सम्झो ऐं पंहिंजो सफ़र ते वञे त बरकातूं नफ़िल पढ़े अलाह ताला सिहत सां आफ़ियत सां मतिलबु त सुठे नमूने सां पुॼाइजांइ पोइ माण्हू निमाज़ पढ़ी निकिरे वरी निमाज़ पढ़ी सफ़रु पूरो थिए निमाज़ शुकुराने जी निमाज़ पढ़िजे अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि कजे हाणे फ़र्माए थो त रतु वखान इंसानु कफ़ूर आहे इंसानु जेको आहे इन में शुकराने निमत नथो करे कुफुराने नियामत करे थो बेशुक्र आहे कफ़ूर इहे माना काफ़र माना हिते बेशुक्र आहे बेशुक्र आहे थोरो नथो ॻाए अफ़ امنتم اف امنتم तुम माना छा उहे अमन में आहिनि छा उहे सिक्यूर महसूस था कनि पंहिंजे पाण खे छा उहो बेखतरु महसूस था कनि उनखे ख़तरो कोन्हे अमिन तुम अफ़ अमिन ऐं यक्ष व भिखुम जानब अल बर अलुम हाशवा छा हू छा उहे अमन में थिया ऐं बर त ऐं जेके हुते त तव्हांखे मारे सघियुसि त पंहिंजे हिन में पाणीअ में बहर में समुंड में या दरिया में पर हिते ॿिए हिते ख़ुश्की में तव्हांखे नथो मारे सघां हिते बे ख़तर थी आहे मौत त ख़ुशकी में अची सघे थो मौत जेको आहे पंहिंजे पाणी में बि अची सघे थो मौत जेको हवा में अची सघे थो हीअं जहा जहाज़ था हलनि अॻे जहाज हलंदा कोन हुनजी ॻाल्हि कोन्हे हा अमिन तु आई यक्स विकुम जानेबल बर और इर्स अलुम हाशिबा या आम मोकिलिया का पंहिंजो वरी का आफ़त मोकिलियां को तूफ़ान मोकिलियां हसप हाशिबु मोकिलिया सुमला तजीदू लखुम वकील आहे पोइ तव्हांखे को वकील कोन मिलियो हूंदो तव्हांखे बचाव वारो कोन मिलियो हूंदो अफ़ अम अमिन तुम वरी ॿिए दफ़े अम अमिन तुम हू अफ़ अमिन तुम हाणे वरी अम अमिन तुम छा तव्हां बेखौफ़ आहियो अमन में आहियो बेख़तरा महसूसु था करियो अम अमिन तुम ऐं इहो ईद कुम फीअ तौरत नौखरा त साईं वरी ॿेड़ी में चढ़ंदो ॿिए दफ़े ज़रूरु ईंदो न तूफ़ान जो साॻियो जेको आहे सो अहिड़ो मोकिलींदो तव्हांखे इहो खप कोन कोन त मूंसां वाइदो कयो था असां हा तुंहिंजी पूॼा कंदासूं वारो कर असांखे हींअर बचिया पोइ वरी था वञो ऐराज़ त करियो वरी मिसरी थी वञे ॻाल्हि पोइ वरी ॿीहर ॿेड़ी में चढ़ंदो पोइ हुन वक़्तु वरी यादि ईंदोसांव आऊं सम्झो अहिड़ी क़िस्म जी ॻाल्हि ऐं ऐं इहो ई दफ़ु तौरत नौखरा ॿिए दफ़े ॿियो भेरो बि ईंदो तार अथनि तारो भेरो भैरो भेरो औखा ॿिए भेरे बि ईंदो फ़हूर कास पोइ झटको मोकिलींदो तव्हांखे कास काश मोकिलि मिन वरी हवा झटको तव्हांखे वरी यादि अची वेंदो ओचितो काशफम मिनर रीह फोग रेख को तव्हांखे गर्क करे छॾिया सम्झो योग रेख तव्हांखे पोइ आउं गर्क करे छॾियां दिमाग़ कफर तुम जो तव्हां बेशुक्रा थियो कुफरान नहमत कयो बेशुकरा थियो दिमाग़ कफर तुम सुमलात जी दुलकुम अलाइनाथ बि तबी आहे को पोइ तव्हांखे कोन को लहंदव तव्हां कोन को पाण लाइ असां ते हुनजो को ॿियो पीछो कंदड़ त बि आहे फॉलो करण वारो को कोन मोकिलींदो को कोन लहंदो वलक करमना फरमाए थो सूरत जे शुरू में बि अल्ला ताला फ़रमायो त नूह अलाम खे असां मूंसां जी ॻाल्हि कंदे चई ताईं जेके چين में हुया हो जे ऐं नुंहुं जेको आहे جو करण वारो हो अल इस्लाम एम करण वारो हो हाणे इहा ॻाल्हि वरी हिते ॿीहर नूह हल इस्लाम जे हितां पर नुंहुं जो नालो عليه जो नथो वठे बनी आदम जो नालो वलकद कर्रम ना बनी आदम असां इकराम कयो असां इज़त कईसूं करम करम कयोसीं बनी आदम खे सभिनी मख़लूकनि खां वलकद कर्रम ना बनी आदम नाम फिल बर वल बर ऐं हुनखे खयोसीं घुमायोसीं फिरायोसीं सैर करायोसीं सॼी बर जो ऐं बहर जो पर रज़क ना हो मिन तजबात ऐं उन्हनि खे इंसान खे असां रिस्क ॾिनोसीं पाक पाक रिस्क जेको आहे जेको हलाल आहे उहा शइ आहे जेका पाक आहे जेका सुठी आहे जेका हाइजीनिक आहे तव्हांजे लाइ सिहतमंदु आहे जेका अलाह ताला हराम कई आहे सो अलाह ताला खे को नुक़सानु कोन्हे त तव्हां फलाणी शइ वेठा विछू खाओ ना खाओ बलाऊं खाओ जेको वणे सो खाओ पर अलाह ताल इहे तव्हांजे लाइ नुक़सानकारु आहे हिन में ज़हर आहे हिन में ॻाल्हि आहे इहा आहे उहा आहे इहे तव्हांजे लाइ सुठियूं न आहिनि इन करे अल्ला ताला जेको आहे सो तव्हां हुकुमु कयो आहे हुनखे को अहिंज कोन थो रसे हुनखे का तकलीफ़ कोन थी रसे तव्हांखे जेकी वणे सो खाओ कहिड़ी परवाह आहे पर तव्हांजे लाइ तव्हांजी चङाई जे लाइ अलाह ताला चयो त हीअ सुठी आहे शइ आहे तव्हां लाइ हीअ पाक आहे तयब आहे हीअ कलाल आहे तव्हां लाइ हीअ बुछड़ी आहे ख़बीस आहे हीअ रजिस आहे नजिस आहे हिन मां तव्हांखे बीमारी थींदी हिन मां तव्हांजो अनहाइजीनिक आहे हीअ सुठी न आहे तव्हांजे लाइ इन करे अलाह ताला हुनखे आरामु कयो आहे पोइ तव्हांजे लाइ अलाह अल्ला ताला थोरो था कयो हीअ अलाल हीअ आरामु खाइण में अलाह ताला जेको आहे सो बेपरवाह आहे हुनखे परवाह कोन्हे पर नबीअनि खे ॿुधायो अथसि त हीअ शयूं ख़राबु आहिनि तव्हांजे लाइ हीअ न खाओ तयब न आहिनि ख़बीस आहिनि रिजिस आहिनि नजिस आहिनि इन करे वलक नाह मिन तबा थिए उहो फदल न हो आहे कसीर मिमन ख़लक़ ना तफ़दील आहे इंसान खे ॿियनि सभिनी मखलूकनि खां फज़ीलत वारो कयोसि वॾो इकराम वारो कयोसि वॾी हुनखे बहितरु बनायोसि छो इंसानु जेको आहे सो मथो कंधु मथे खणी थो हले ॿियो जेके धरती ते चौपाया आहिनि से कंध हेठि करे था हलनि हू जेको रिस्क आहे सो हेठि था ॻोल्हनि असां रिस्क जेको आहे आसमान ॾांहुं मथे नज़र खणी सघूं था हू वीचारा नज़र जेके आहिनि से हेठि करे था हलनि अहिड़े नमूने सां अलाह ताला हुनखे फज़िल ॾिनी आहे जेको आहे छा चइबो आहे पंहिंजे ज़ोला जी मुंहिंजो मुंहिंजा यार ज़ोला जी जा वेठा आहिनि उहो इरेक्टस हिनखे चइबो आहे मथो मथे खणी थो हले इंसानु जंहिंजो छा चइबो आहे त अहिड़े नमूने सां त इंसान खे फज़ीलत वारो ख़्यालु कयो सॼी मखलूक खां हुनखे नुतो अथसि हुनखे ख़्यालु ॾिनो अथसि हुनखे फ़िक्रु अथसि हू जोड़े सघे थो पंहिंजा घर जेके वीचारा पखी हूंदा आहिनि तमामु सुहिणा हिकिड़ा सिंध में उहा अहिड़ो घरु ठाहींदा पंहिंजो जहिड़ो अजब जहिड़ो घरु हूंदो हुओ हुननि जो अखेरो तमामु सुहिणो कहिड़े नमूने सां ठाहींदा ई उहे पंहिंजो ठाहींदा पर हाणे अहिड़ा पंहिंजा महलातूं ऐं माड़ियूं ऐं जेके पाण इंसानु ठाहे थो सो जानवर कोन था ठाहे सघनि पर पंहिंजा घर ठाहे सघनि था वीचारा पखी पखण इहे कफस पंहिंजा ठाहींदा आखेरा पंहिंजा ठाहींदा बरहाल इहा ॻाल्हि इंसान जे हुन में आहे पर पोइ वरी इंसानु वरी आकड़िजे थो पोइ इक़बाल साहिबु शहर चयो राग आफरी थी उहो बाग आफ़री दमि चिर उहो शव आफरी दि चिराग आफ़रीदमि बयाबान ठाहियो मूं जेको आहे बाग़ ठाहियो तो जेको आहे सो राति ठाही मूं जेको आहे चिराग ठाहियो हुन मुक़ाबले में अलाह ताला जे हुनजो पर मतिलबु आहे की हीअ फलाणी तो हीअ खलकी मूं वरी अहिड़ी खलके छॾी मूं तो वरी अहिड़ी खलकी मूं वरी अहिड़ी खलके छॾी अहिड़ो नमूने सां पोइ ॼण खुदि ख़ुदि ख़ुदि ई जी ॻाल्हि आहे पोइ ख़ुदि ई को कर बुलंद ॾिसंदा की हर तकदीर जे पहले पोइ असांजो हुन ई ज़माने में साईं पंहिंजो अलामा आहे कारी साहबु ऐं मूं पंहिंजो पंहिंजे अखियुनि सां ॿुधो पंहिंजे मखदूम अमीर अहमद साहिबु उहो जेको आहे चए हीअ ख़ुदि जेका आहे हथीली ऐं हथ ई तकबर वारी ॻाल्हि आहे हीअ जेका असां ॻाल्हि अजाई आहे जो माण्हू चए ख़ुदि ई को कर भुलंद एतना की हर तकदीर जे पहले ख़ुदा ख़ुदि ख़ुदा बंदेसि ख़ुदि बता तेरी रज़ा सभु कोई ग्रुप खे सभु कंहिं उनास सभु को जेको ग्रुप इंसान जो उनखे सॼो वेंदो इमाम जे अॻियां इमाम माना हुननि जो जेको लीडर हुननि जो जेको नबी हूंदो हुननि जो जेको पंहिंजो क़ुर हूंदो या तौरात हूंदो या छा जेको बि हूंदो उन जे अॻियां उन्हनि खे सॼो सहिरायो वेंदो सभु कठा थियो पंहिंजे पंहिंजे लीडर जे पोयां पोइ फिरॉन जेको आहे सो उन्हनि जी लीडरी कंदो अहिड़ो क़िस्म जो कमु कमु लॻो अथव सभु को पंहिंजे क़ौम जे पोयां सभु को पंहिंजे इमाम जे पोयां जेको आहे सो सॼो वेंदो ऐं उहो उनजे पोयां बीहंदो पोइ रसूल फरमायो त के न हूंदा जंहिंजे पोयां घणा माण्हू हूंदा के हूंदा जंहिंजे पोयां ॿ हूंदा के हूंदा जंहिंजे पोयां पोयां टे हूंदा पोइ मुंहिंजी उम्मत जे मुहम्मद मुस्तफ़ा सलम जी तमामु घणी हूंदी सभिनी खां पोइ इन करे महाराज रसूल जॾहिं हज़रत मूसा आल इस्लाम सां मुलाक़ात थी ऐं रसोल अॻिते वधणु लॻा त हज़रत मूसा आल इस्लाम रोअण लॻो जुबरेल इस्लाम पुछियो छा लाथो रोह या कंहिं पुछियो छा लाथा रोह ऐं चयईं त हीउ नौजवान <laughs> आयो आहे रसोल ऐं आऊं खां अॻु में टे हज़ार ॿ हज़ार साल अॻु में आऊं आयुसि पर मुंहिंजी उमिरि जेका आहे सा थोरी आहे ऐं वञो हिन जी उमिरि वधीक आहे इन ख़्याल सां न त को हसद में साड़ में रोअणु लॻो पर हुनखे अफ़सोस हुओ पंहिंजी क़ौम ते जीअं हज़रत इब्राहिम हज़रत आज़म इस्लाम पहिरें अर्श ते हुते जॾहिं साॼे पासे ते ॾिठाईं त खिलियो थिए खाॿे पासे ॾिठाई ॾिठाई थी त रुनो थिए त छा थो रोए छा लाथो खिले चए जनत वारनि ॾाहुं ॾिसे थो जनती आहिनि जनत ॾह वञनि पिया त ख़ुशि थो थिए खिले थो जॾहिं हुन जनम वारनि लाइ ॾिसे थो त हुनखे अफ़सोस थो थिए थी मुंहिंजो औलादु जेको जहन में थो वञे त मूंसा अलाम इन करे कोन को मोहम्मद मुसवा सरारसम सां हसदोसि साड़ोसि या बोक्स बोस या छा न हुन चयो त मुंहिंजी उम्मत मूं हेॾी उमत हुई मुंहिंजी उहो जे ईमान आणनि हा ईमान ते रहनि हा ऐं हीअं हलनि हा त कहिड़ो न उन लाइ सुठो थिए थिया इन करे रुनो इन ख़्याल सां इहा ॻाल्हि उते ॼण थिए थी पोइ सभु को पंहिंजे इमाम जे पोयां कठो कयो वेंदो सॼो वेंदो पोइ जेके अल्ताफ़ जे पोयां आहिनि से उन जे पोयां जेके मुशरफ़ जे पोयां आहिनि से उनजे पोयां जेके ज़िया जे पोयां से उन जे पोयां जेके ज़रदारी जे उन जे पोयां जेके नवाज़ जे पोयां आहिनि से जे पोयां जेके तहिर कादरी जे से उन जे पोयां सभिनी खे चयो आहे बाबा कठा थियो पंहिंजे मुर्शद जे अॻियां पंहिंजे इमाम जे अॻियां तव्हांजो इमाम इहो आहे हाणे हलो हिन पासे जहिड़े पासे बि हुकुम हूंदो रब पाक जो वञो जान में सभई वञो जनत में जेके मोकिलणा हूंदसि पोइ हाणे तव्हां हिसाबु करे वठो त कहिड़ो जन्नत में वेंदो कहिड़ो जहन में वेंदो हिन खां पोइ फ़र्माए थो यो कुला बे इमाम हिम फमन उहो किताब हू बि ज़मीन ई पोइ जिन खे किताब जिन खे हुननि जो किताब जेको आहे सॼे हथ में ॾिनो वेंदो न किताब हम युज़ल मु फ़तीला हाणे साॻी ॻाल्हि किताब जे शुरूअ में हिन सूरत जे शुरूअ में चई हिकिड़ा किताब कफ़ाव नफ़्स कल योौम अल हसीबा या हुते उते अची आई वरी असांखे सूर सूरत कफ़ में फ़रमाईंदो त पंहिंजो वुधियलु किताबु मुजर मुशीन इलाही अहिड़े नमूने सां त हीअ किताबु हुन वक़्तु ॾींदो हुनजे साॼे हथ में जन्नत वारनि खे बीबी अमीर किताब पोइ जिन खे साॼे हथ में मिलंदो से पंहिंजो किताब पढ़ंदा ख़ुशी सां ख़ुशी सां पढ़ंदा यकल उह न किताबु मुन फ़तीला हुननि लाइ हिकिड़ो ज़रो फ़तील जेतिरो बि जेको आहे सो हुननि जो ज़ाहिर न थींदो या पंहिंजो अजायो न वेंदो हुनजो हुनखे अवज़ु न वेंदो कान फी हाज़ी अहमा जेके अंधा हुआ हिन दुनिया में धरती ते फवफिल आख़िरत आख़िरती आहे पोइ आख़िरत में बि अंधा थींदा ऐं हुनजो शर अहिड़ो ई थींदो उहो अदल सबील आहे ऐं हुनजो रस्तो जेको आहे सो तमामु गुमराहीअ वारो वॾी गुमराही वारो थींदो व इनकार हाणे हिते हिते हज़फ़ थियल आहे ॻाल्हि हूअ जेका त जेके जेके जहन में मोकिला हूंदा उन्हनि उनखे मुश्फ मुशफ़िक़ीन हूंदा ॾिजंदा हूंदा त छा लिखियो पियो आहे वरी इहो ॾिसंदा किताब में उहो सूरत कफ़ में जेको फरमाईंदो त छा ॾिसो पियो आहे चई त कहिड़ो किताबु आहे जो हिन में त हर शइ लिखी पई आहे नंढी बि लिखी पई आहे ॻाल्हि त वॾी बि लिखी पई आहे सभु ॻाल्हियूं मुंहिंजियूं जेके आहिनि से लिखियूं पियूं आहिनि हाणे हींअर ई ॾिसो त जेको अॼुकल्ह माण्हू लॻाइनि था पंहिंजे गार्ड पंहिंजी कैमरा था लॻाए छॾनि पंहिंजे घर में जीअं हिन पासे हुन पासे दुकाननि ते स्टोरनि ते हिन ते लॻियूं पियूं आहिनि पोइ जेको तव्हां करियो पिया उते पिया वेहो पिया छा पिया कयो जेको बि ॻाल्हायो पिया ॿुधायो पिया सभु हुते रिकार्ड पियो थिए अला ताला जो इहा रिकार्ड लॻे लॻो पियो आहे इहो सॼी ॻाल्हि पई आहे उहो किताबु जेको हिन में शुरू में ॻाल्हि कईसूं त उनख में अला ताला चओ मूं टम टंगे छॾियो आहे त हिन में उनख में हो शुरू जी शुरू थिए शुरू में इहा ॻाल्हि आई त उहो जेको आहे किताबु कढी उते तव्हांखे ॾिबो बाबा हाणे त किताबु तुंहिंजो तुंहिंजे उनख में लॻो पियो चंबड़ियो पियो हुते लिज़ाम लॻो पियो त सुभाणे उहो तूं वई पढ़ त पोइ पाण ई पंहिंजो पढ़ंदो त कफ़ा बि नफ़्स कलिजाओ मां अलाए हिकु हसी वाह तूं पाण ई काफ़ी आहीं पंहिंजे पंहिंजे हिसाबु करण जे लाइ त पोइ उहा ॻाल्हि हिते हज़फ़ आहे हुते बयानु थी शुरू में ऐं हुते सूरत काफ़ बि थींदी ॿियनि हंधनि ते अलाह ताला कंदो भई हिते उहो हज़फ़ महज़ूफ़ हीउ जेको हिकिड़ो स्टाइल जो तरीक़ो आहे कंहिं ॻाल्हि करण जो ॻाल्हि करे बाक़ी ॻाल्हि अॻिते सम्झो था पाण ई जेका छा इहा कई कईसीं हीअं केतिरियूं जॻहियूं आहिनि जिते अलाह ताला बयानु हज़फ़ थो करे महज़ूफ़ थो करे जो छोजो हुनजी वधीक बयानु करण जी ज़रूरत अॻु में ई थी चुकी आहे ऐं तव्हांखे इशारो कबो मां माण्हू सम्झी वेंदो त असां सिंध में जेको आहे गुज़ारत ॾींदा आहियूं त बाबा चालीह पती लॻी त बसि गुज़ारत भॻी त भॻी चालीह पती लॻी त बसि गुज़ारत भॻी बसि पोइ हुनखे भञी ॿुधाइणी आहे सॼी उहा हीअ ॻाल्हि पोइ जेकॾहिं चालीह पती लॻी त पोइ गुज़ारत भॻी त हीअ त बि ईअं आहे त उहा जेका महज़ूफ़ थी ॻाल्हि माना हुन ॾे इशारो रुॻो थी वियो पोइ अॻिते हू हुनखे पाण ई करिणो आहे पोइ हाणे अॻिते फरमायो फरमाए थो जेके कुरेशी हुआ से मतिलबु अहिड़ी जॻह अहिड़े मक़ाम ते पहुता जो तोखे हटाइण वारा हुआ तोखे उन खां परे परे करण वारा हुआ वन कादू उहे बरगलाइण वारा हुआ तोखे अनिल जेको असां तोॾे वेही कयोसीं उन खां तोखे हटाइण वारा हुआ उन खे तोखे बरगाइण वारा हुआ पर असां तोखे साबित क़दम रखियो जो तूं न वर बरगल तूं हुनजी ॻाल्हि में न पहुते अलाह ताला प्रोटेक्ट थो करे अलाह ताला पंहिंजी नबी खे प्रोटेक्ट थो करे यूसलाम खे चवंदा ऐं असां प्रोटेक्ट था कयूं नबियनि खे सभिनी हिन भुछराइनि खां बि बुराइनि खां ख़्वाहिशन खां ऐं अहिड़े फितने खां जो हू फितनूं ओच बराबरि हू तरीब पहुता हुआ जो फितने में विझनि रसूल खे भाई कादू अलाई नार जो तूं असांजे लाइ अहिड़ो को ठाही जो जेका असां न चई आहे अहिड़ी वही तूं चई त हीअ रब पाक हीअं चयो आहे अहिड़ी का ॻाल्हि तूं मतिलबु त अहिड़ो तोखे चाहियूं थिए त अहिड़े मक़ाम ते आणनि हीअं कनि पर असां तोखे महफ़ूज़ रखियोसीं असां तोखे बचायोसीं उन ॻाल्हि खां ग़ैर हू अलाए न हुफ़तरी अलाए न त तूं असां ते जेको असां वही कयो आहे उन खां सवा का ॿी ॻाल्हि तूं चई इन ते तोखे आमादा करण वारा हुआ करणु चाहियूं थिए इहो मतिलबु त इहो माना इहा ले नू न न ओ ख़ज़ूक ऐं जेकॾहिं तूं ईअं करी हा त हू तोखे दोस्त करे ॾिठा हा असीं तूं असांजो महबूब आहीं तूं असां जेको बि बुछो कमु थो करे उहो जेको किताबु जेको जंहिं वाहियत माण्हू लिखियो त उनखे वरी नाइट ॾींदा पंहिंजो जेके जेके अंग्रेज़ जेके आहिनि उन हुनखे चई सर ई फलाणो हाणे हिनखे असीं सर करे छॾींदासीं ॿियो जेको भुसाई जो कमु थो करे उनखे वॾा इनाम ऐं इकराम था ॾियनि पोइ चई तोखे प्यारो कंदासीं क़ुरेशी जेके आहिनि चए रसोल साहिब खे चए तूं जे करे हीअं कंदे हीअं कंदे हीअं कंदे अहिड़ो कर असांजे लात मनात उजार थींदो तारीफ़ करे वञिजो त बसि पोइ असीं तोखे भाईंदासूं तोखे बादशाह ॾेई छॾींदासूं तोखे जेका बि चवंदे माई हुन सां शादी कराईंदासूं जेका बि तूं चवंदे जो तोखे इनाम विकराम ॾींदासूं पैसा दौलत ई छा खपे तोखे पोइ रसोला साहिब चयो जेकॾहिं सिज मुंहिंजे साॼे हथ ते ऐं चंडु जेकॾहिं मुंहिंजे खा हथ ते रखंदो त भाव जेको आहे हिन ॻाल्हि चवण खां मुड़ण वारो न आहियां पोइ इहे इन ॻाल्हियुनि जा इहे इशारा आहिनि عن إليك علينا غيره ولولا करी आहे साबित कदम रखूं لاڑو हा लाड़ो कराए विझनि हा وارحمنا وارزقنا ووفقنا وهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين